Irrati, irrati. E, e, e, malena, baina gaur, astelena da. Hori zer, baina zer dela da gaur demon hemen? Oso erreza, gaur kultura astea hasi egiten delako gure txartaga eskola. Egia, kultura astea. Manekoen, mani, arrazoiren bat, egon behar zuena. Eta gu honen berrien handiar dugu, ai ama kontatuko Bueno, egian ez denon laguna den maritzuk azalduko digu. Hortik alzaude maritzuk. kaizo, kaizo, zelan Ni izugarri pozik nago kultura astea heldu delako eta makina batek intza egingo ditugulako eskolan. Inauteri mozorra urkezpena, ordua bizitatzea, itzaldiak, tailerrak, izugarrizko aste txukuna izango da. Bestetik, ikasurtea maitzeak apur bat triste jartzen nau. Denbora luzean, ez zaituztet ikusiko, eta gainera lagun batzuk eskolatik institutura edo beste eskola batzuetara joango dira. Baina, bueno, ez gaitezen goi bat jarri, gaurkoan aste berzi baten hasieran gaude. Primeran pasa eta mesedez euskaraz egin, gero arte, maite zaituztet... Gero arte, maite zaituztet... bizitza izatea. Bai, eta ez gauz egin ez hori Hori pena baina lau pertsona gaude mikrofonoetan eta ezinda inor gehiago egon irrati gara. Horrela da, bai, agian datorren ikasturtean gauza guztiek obera inoze. Bai, momentuz modu honetan egin beharko du. Litzutko zorroak aipatu dituen behar, txisteak egin dugora. Omerren txisteak oso txarrak dira beti. Bota ba, txarri izango da dudarik ez. Iso iratik!

txistre txarrak esaten dituela beti. Iso asmakizuna dela esan du. Ez tramparik egin, edo asmakizuna. Egi esan da gauzariak baten. Uf! Zain da fruta guztien artean jefe. Nagusia, agintzen dut. Ideiarik ez, zagarra? Zagarra? Eta ez ikatzea, ez dakizu eta aguar katea. Meze dez txiste gehiagorik ez ezateko arren. zain gauza bat esan dezaket? Noski! Ba, irakasleak zorion du nahi ditut ikasturte arraro horretan guretzat bestatutako ekintxe interesgarriak aurrera eramateagatik eta ontura eta naturarekin lotuta esperimentu esperientzia piloa egin dituztelako. Bost urtekoek zetarrak izan dituzte lehenengo mailakoek txitoak, guk hasiak landatu, eta landareak izan ditu. Bai eta gora ere, musukoak, gel, jena, ibilbide mugatuak, patio gunea, eta bestela, gauza guztiak oso ondo onartu ditugula.